Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi. Badrut Tawhid studiyasi taqdim etadi. Alhamdulillahi robbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز مجاهد أكوك برادرلر Bizlar Anvar Avlaki rahimahullohda jihodning 44 xil vositasi kitobidan dars qilayotgandik. Xo'p, jihodda 3-chi vositasi bu jangga bevosita qatnashishlik bo'ladi. Va biz bizlar mana aytib o'tdikki, boshdagi darslarimizda, avvalgi dastlabki darslarimizda aytib o'tdikki, jihodni bir qancha turlari bo'ladi. Ya'ni xuddi jihod misoli mashinaga o'xshatdik. Ya'ni mashinani baloni, oynagi, hamma narsasi bo'lgani kabi bitta motor emas, butun hamma kerakli jihozlari bo'lsagina u yuradi degandek, ya'ni jihodni 44 xil vositasi bor deb aytib o'tdik. Lekin bilingki, mana shu bir qancha vositasi bo'lsa-da, shu vositalarning eng afzali bu jihodga qatnashlikda eng afzali bu jihodga yordam berishida afzali bu jon bilan jihodga chiqishlik bo'ladi. Unga yetadigan turi yo'q. Xo'p aytaylik, jihodga bir kishi masalan mol dunyosi bilan yordam beryapti yoinki u nima qilyapti, da'vat qilib yordam beryapti yoinki boshqa bir tartibotlarni qilyapti. Ya'ni shu jihodga qo'lidan kelgancha yordam beryapti. Inshaalloh ular ham ana shu mujohidlarda ajrini oladi. Unda shak shubha yo'q. Lekin o'zingizni joningiz bilan, mana shu aziz joningiz bilan, shirin joningiz bilan jangga chiqishligingiz ana shunday hozirgi vaqtda bo'lib ham qattiq mana shunday bomborlarga, ana shunday yomg'ir kabi yog'ilayotgan o'qlar, yog'ilayotgan maydonlarga siz o'zingizni joningizni Robbul alamin uchun sotib turib ana shu yerga borishligingiz bu eng afzali bo'ladi. Bunga yetadigani yo'qdir. Xo'p, demak, ogoh bo'lingki, demak, jihodga qatnashlikning uchinchi turi bu o'zingizni joningiz bilan, aziz joningiz bilan bevosita jihod maydonlariga qatnashishdir. Xo'p, Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadiki, لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأواله وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأواله وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما مؤمنlerden hiçbir uzursuz, زرارسز halda jihoddan o'tirib olganlari bilan Allohning yo'lida mollari va jonlari bilan jihod qilayotgan mujohidlar hargiz barobar bo'lmaydi. Balki Alloh o'zini yo'lida, Allohning yo'lida mollari va jonlari bilan mujohid bo'lgan bandalarini Alloh taolo jihoddan uzrli sababli o'tirib olganlardan bir daraja Alloh taolo afzal qildi. va ikkalasiga ham barchasiga barcha mu'minlarga Alloh taolo go'zal jannatni va'da qildi. Va Alloh mujohidlarni o'tirib olgan mu'minlardan afzal qildi. Ya'ni nima bilan afzal qildi? Ajron azima, buyuk ajr bilan va o'zi tarafidan bo'lgan buyuk buyuk darajatlar bilan va o'zi tarafidan bo'lgan mag'firat va rahmat bilan Alloh taolo mujohidlarni afzal qildi va Alloh G'afurur Rahim bo'lgan zotdir. Xo'p, bu haqida, ya'ni bu jihodda jangda qatnashlikni fazilatlarga keladigan bo'lsak, bu haqida nihoyatda ko'p oyat hadislar bor. Bizlar ba'z-ba'zan keltirishi bilan inshaalloh cheklanamiz. Zero buni ko'plab uzundan uzun dars qilishimiz mumkin. Agar barcha oyat hadislarni keltiradigan bo'lsak, darslarimiz juda ham uzayib ketadi. Shuning uchun biz ba'zi birlarini keltiramizki, shu inshaalloh kifoya qiladi deymiz. Ya'ni buni yana ham fazilatlarni o'rganaman deganlar bo'lsa, mana xossatan o'zbek tiliga ham tarjima qilingan Oshiqlar maydoni Masharil Ashoq ila Masaril Ashvoq degan kitob bor. Ibn Nuhas Damashqiyda rahimahullohning kitobi bu o'zbek tiliga ham qilingan. Mana shu kitobni ham o'qishingni bizlar tavsiya qilamiz. Bu kitobda ko'proq yoritilgan jihatda fazilatlari. Xo'p, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raldi: "Ayyul amali afdol?" Amallarda eng afzali qaysi yo Rasululloh deyildi. Shunda u kishi aytdilarki, iymonun billahi va rasuli. Birinchisi bu Alloh va rasuliga iymon keltirishlik. Qila summa maza? So'ngra yo Rasululloh qaysi amal eng afzal? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, al jihadu fi sabilillah. Allohning yo'lidagi jihad. Ya'ni avval iymonda aytdilar, so'ng nima? Allohning yo'lidagi jihad. Qila summa maza? So'ngra qaysi yana amal, qaysi amal eng afzal? Bundan keyin, jihaddan keyingi. Deyilganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, hajju mabrur. qabul bo'lgan haj dedilar. Mabrur haj dedilar. Muttafaqun alayhi hadis. Xo'p, Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "La ghadvatun fi sabilillahi aw rawhatun khayrun min ad-dunya wa ma fiha." Allohning yo'lidagi tong saharda, kunni avvalida sayr qilishlik yoyinki kunni oxirida sayr qilishlik deyapti, dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroq deyapti Rasululloh. Ya'ni siz jihodga chiqqaningizda Alloh yo'lida siz sayr qilasiz. Mana shu Allohning yo'lida jihodda siz sayr qilishingiz demak, yo ertalabda bo'lsin yoki kechasida bo'lsin, bu dunyo va dunyodagi narsalardan ko'ra yaxshiroqdir. Hop, mana Abu Sa'id al-Hudriy radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi keldi va aytdiki: "Ayyun nasi afzal? Insonlarda qaysisi eng afzal yo Rasululloh deb so'radi. deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mu'minun yujahidu bi nafsihi va malihi fi sabilillah. Allohning yo'lida joni bilan, moli bilan jihad qilayotgan mu'min dedilar. Bu insonlarda eng afzalidir. Xo'p, so'ngra kim? Summa man Keyin kim yana afzal deganda, undan keyingi afzal kishi mu'minun fi shi'bin min ash shaabi ya'budu Alloha va yad'u an-nasa min sharrihi. Mu'miniki tog'da daralarida, tog' yo'llarida, tog'ni bir daralarida, tog'li yerlarga chiqib ketadi-da, Alloh taologa nima qiladi? Ibodat qiladi va insonlarni o'zini yomonligidan chetlatadi. Ya'ni insonlarga aziyat berishidan chetlanib, tog' toshlarga chiqib ketib ibodat qiladigan kishi bu nima bo'ladi? Mujohiddan keyingi afzal kishi bo'ladi dedi. Muttafaqun alayhi hadis. Xo'p, bu hadis bu hadisni ham shunday tushunishimiz kerakki, boshqa oyat hadislar bilan jamladigan bo'lsak, ya'ni jihod farzi ayn bo'lgan holatdagi holatlar bilan jamlaydigan bo'lsak, bu qachoniki jihod farzi kifoya bo'lib turgan holatda. Qachoniki jihod farzi farzi kifoya bo'lib turgan vaqtda, demak, eng afzalini shunda mujohid bo'ladi, keyin bu kishi bo'ladi. Lekin jihod farzi ayn bo'lgan vaqtda tog' toshga chiqib ketgan inson afzal bo'lmaydi u. Chunki unga ham jihod qilishlik farzi ayn bo'ladi. Bunda ham farzayin bo'ladi. Ya'ni bizdagi ba'zi bir insonlarga hozir bizning yurtlarda sufiylikdan ta'sir olgan ba'zi bir tushunchalar bor. Masalan, avliyo deganlarida nima tushuniladi? Shu tog' toshlarni yuradigan, hassani ko'tarib yuradi odam tushunchasi kirib qolgan bizga. Mujohid mujohid bo'lib qolgan. Unda emas. Bu birodarlar ana shu avliyo kim deganda Allohning diniga mukammal amal qilgan shu avliyo bo'ladi. Avliyolarning eng kattasi mujohid bo'ladi. Chunki avliyo qanaqa avliyo bo'ladi? U Rabbisiga jonini bera olmasa. Ya'ni avliyo degan do'st degani Allohning do'sti. Qanday Allohga do'st bo'ladiki, Alloh dinni poymol bo'lib tursa, u jonini bera olmasa u. Payg'ambarining nomusini shunday bulg'ab tursa kofirlar, u chiqib jonini bera olmasa, qanaqa avliyo bo'ladi u? Qanaqa avliyo? U bunaqa vaqtda avliyo tog' toshi chiqib yashaydi ekanmi? Bunday bo'lmaydi. Unaqa avliyo bo'lmaydi. Avliyo u qachonlik Robbisini, Alloh va Rasulini, ya'ni Allohni qizg'onadi, Robbisini va so'ngra Robbisini quli va elchisi bo'lgan Muhammad alayhisolamni qizg'onadi. ikkalasini sevadi, bu ikkalasini kalimasini Alloh subhanahu va taolaning kalimasini oliy qilish uchun nima qiladi u? Jonini berishlikka chiqadi u. Haqqi avliyo. Demak, bu farzi kifoya bo'lgan vaqtga tushadi bu hadis. Lekin farz ayin bo'lgan vaqtda faqat afzal mujohid bo'ladi. Undan keyingi afzal bo'lmaydi. Qolgan hammasi jihod farz ayin bo'lgan jihod qilmagan fosiq bo'ladi. fosiq bo'ladi. Keyingi darajaga tushadigan odam bo'lmay qoladi vaqtda. Illo uzrlilari mustasno. Illo uzrli shariat uzr qilgan kishilar mustasno bo'ladi. <clears throat> Xo'p, Salmo roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan boshqa hadis U kishi aytadiki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitdimki, u kishi aytdilar: "Ribatu yawmin wa laylatin khayrun min siyami shahrin wa qiyamihi." Imom Muslim rivoyat qilingan hadisdan iqtibos keltirdim. Ya'ni Allohning yo'lida bir kun ribotda turishlik, bir kecha va kunduz ribotda turishlik, u bir oy kunduzi bilan roza tutishlik, kechasi bilan ibodat qilishlikdan afzal dedilar. Alloh yo'lida bir kecha kunduz ribotda turishlik. Ya'ni buni siz jihad maydonida topasizsiz. siz. Rossiyada ribotda turmaysiz-ku. Yo Rossiyada turgan qorovul ribotga o'tmaydi-yu. To'g'rimi? Ularni kufrda, zavodlarda turishlik va ahronlikka o'tmaydi unga, to'g'rimi? Ya'ni bu jihad maydoniga tushadi bu narsa. Jihadga kelmagan odam, bevosita jihadga qatnashmagan odam buni ajrini topa olmaydi. Xo'p, yana Fuzola ibn Ubayd roziyallohu anhu rivoyat qilingan boshqa hadisda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki: "Kullu mayyitin yuhtamu ala amalihi illa al-murabita fi sabilillah, fa innahu yanmi lahu amaluhu ila yawmil qiyamah va yu'ammanu min fitnatil qabr." Fuzola ibn Ubayd roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Har bir mayit, har bir vafot etgan kishini amaliga xotima uriladi." Ya'ni amali to'xtaydi vafot etgandan keyin. Illa Allohning yo'lidagi murabit Allohning yo'lida ribotda turgan kishini amali to'xtamaydi. Chunki uni amali qiyomatgacha davom etadi deyapti. Va u fitna, qabr fitnasidan omonda bo'ladi. Demak, mujohidni, ya'ni murobitni Allohning yo'lida ribotda turganda ajri qiyomatgacha davom etaveradi. Uni uni unib o'sib boraveradi. Va qabrda fitnasidan nima bo'lar ekan? Omonda bo'lar ekan. Bu Hasan sahih hadis, Imom Termiziy rivoyat qilgan. Navbatdagi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسلي فهو الضامن علي أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى منزله الذي خرج منه بما نال من أجر أو غنيمة والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته, كهيئته يوم كلمة لونه لون دم وريحه ريح مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما قعد قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة فأحمله ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل رواه مسلم imom muslim rivoyat حديث أبو abu رواه rivoyat رسول صلى الله عليه وسلم aytdilar Alloh taolo o'zini yo'lida jihodga chiqqan kishiga Alloh taolo kaforat berib aytadiki, kimi deydi Alloh taolo meni yo'limdagi bo'lgan jihod va menga bo'lgan iymon va payg'ambarlarimga bo'lgan tasdiq jihodga olib chiqadigan bo'lsa, uni deyapti Alloh subhanahu va taolo uni jannatga kirgizmoqligim, yoyinki uni deydi o'zi yetishgan ana shu ajrlar bilan va g'animatlar bilan o'zi chiqqan makoniga, manziliga, uyiga esalomon qaytarib oliydi, o'z zimmamga olaman deydi Alloh taolo. Unga ikkita narsa albatta bo'ladi. Alloh taolo ikkita narsani zimmasiga olyapti. Yo u nima bo'lar ekan? Yo uni jannatga kirgizaman deyapti, yo o'zi chiqqan manziliga, o'zi yetishgan nima bilan? Ajr bilan, g'animat bilan men qaytaraman deyapti Alloh subhanahu va taolo. Va yana aytayaptiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadisi davomida Muhammadni joni qo'lida bo'lgan Allohga qasamki, biror bir jarohatlangan kishi, Alloh yo'lida jarohatlangan kishi jarohatlanadigan bo'lsa, u qiyomat kunida ana shu hay'atida, mana shu dunyoda qanday zahmi bo'lgan bo'lsa, jarohatlangan bo'lsa, mana shu holida qiyomat kuniga olib kelinadi. Va uni ana shu kundagi rangi, rangi qon rangida bo'ladi. va uni hidi mishk mushkni hidida bo'ladi, misti hidida bo'ladi. Va Muhammadni joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Alloh qasamki, agar musulmonlarga men mashaqqat tug'dirib qo'ymagan bo'lganimda dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, Allohning yo'liga g'azot uchun chiqib ketayotgan chiqib ketayotgan guruhlardan hatto kichik bir guruhlar bo'lsa, biror bir guruh orqasidan qolmagan bo'lardim, deyapti. Alloh yo'liga chiqayotgan har bir guruhga, har bir tashkilga qatnashgan bo'lardim, deyapti. Alloh yo'li degandan qolmagan bo'lardim. Agar ana shu har biriga chiqqan bo'lganimda musulmonlarga mashaqqat bo'lib qolgan bo'lardi, deyapti. Qanday mashaqqat? Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har biriga chiqadigan bo'lsa, u farz bo'lib qolishi mumkin. Yo'inki mana bu yerda boshqa sababini ham keltiryaptiki, men nima qilaman? Walakin lajidu sa'atan fahmilahum. Ularga men har bir musulmonlarga men nima qilib beradigan? Ular men chiqqanimdagi ularni chiqish kerak bo'ladi, deyapti. har bir sariyaga men chiqsam, ulardan chiqish kerak bo'lib qoladi. Chunki bashariyat eng afzal Muhammad alayhisolam chiqib tursa, qolganlarga yo'l bo'lsin. Ulardan chiqish kerak. Endi ularga dedi, men dedi, Qur'on maslahat top bera olmayman, deyapti har biriga dedi. Ular ham tayyorgarlik qilib dedi, topa olmaydi, deyapti. Hamma dedi, bunga imkoniyat yo'q. Moddiyat, moddiyatdan bir imkoniyat yo'q, deyapti. Har bir jangga chiqishlikka, deyapti. Shuning uchun dedim, ya'ni imkoni bo'lmagandan chiqa olmayapman deyapti. Bo'lmasa men nima qilgan bo'lardim? Albatta chiqqan bo'lardim. Biror bir kichkina guruhdan ham hatto qolmagan bo'lardim, deyapti. va shunda deydi nima bo'ladi? Va yashqu alayhim ayyata khallafu anni. Mendan orqada qolmalik ularga mashaqqat bo'lib qoladi. Men chiqib ketsam hamma jangga ular chiqa olmay qolsa ularga mashaqqat tug'ilib qoladi keyin deyapti. Va Muhammadni joni qo'lida bo'lgan zotga qasamki, men orzu qilardimki, Orzu qilardimki, yaxshi ko'rardimki, Alloh yo'lida g'azot etib qatl etilmoqlidi. So'ngra yana Alloh yo'lida g'azot etib, yana qatl etilmoqlidi. So'ngra yana Allohning yo'lida g'azot etib qatl etilmoqlidi, men orzu qilardim deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, ya'ni bashariyatni sayidi shunchalik qayta-qayta orzu qildilar. Xo'p, navbatdagi hadis Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Muoz roziyallohu anhu hadisda Man qatala fi sabilillahi min rajulin muslimin fuwaqa naqatin wajabat lahul janna. Biror bir musulmon kishi Alloh yo'lida tuya o'z botalog'ini emizgulik miqdorida jang qiladigan bo'lsa, ya'ni oz bir muddatda emizadi botalog'ini tuya. Unga jannat vojib bo'ladi dedilar. Kim tuya o'zini botalog'ini emizadigan miqdorida Alloh yo'lida jihad qilsa, unga jannat ma'vuradi, Vojib bo'ldi deyapti payg'ambar sollallohu Bu yerda o'tgan zamon fe'li bilan aytyapti. Vajabat lahul janna unga jannat vojib bo'ldi deyapti. Kim Alloh yo'lida tuyo o'z botalog'ini emizgunchalik jihad qilsa. Xo'p, mana Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ashablaridan edi. U bir daradan o'tib qoldi. Bir dara tog'li mintaqadan o'tayotganda, bir daradan o'tayotgan vaqtda u yerda bir shirin bir buloqni ko'rib qoldi u yerda. Shuning buloq bor yerida, ya'ni manzarali yerdagi fa'jabat xuna ajablantirdi. So'ng u aytdiki, u aytki men dedi mana shu yerda insonlardan chetlansam-u, shu darada turib dedi, ibodat qila o'tsam dedi. Ja ibodatga yaxshi yer ekan bu yer, tabiatli yer ekan dedi-da, dedi, ichida shu narsani fikr qildi-da va aytki o'ziga o'zi, "Va la nafa'ala hatta astazina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam." Payg'ambar alayhisalomdan so'ramay turmay qilmayman bu ishni dedi. va payg'ambar alayhisolamni maslahat so'rayman dedida, u kishini oldiga kelib shu qalbidan o'tgan kechirmalarni aytdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga aytdiki: "La tafal, buna qilmagin. Fa inna maqoma hadikum fi sabilillah." Sizlarni bittalaringni Alloh yo'lida turishligilar, Allohning yo'lida bo'lgan jihatda turishligilar afdalu min solati fi bayti 70 aman. O'zini uyida o'qigan 70 yillik namozdan afzal dedilar. O'zini uyida o'qigan. Ala tuhibbuna yaghfirallohu lakum va yudkhilakumul janna? Axir sizlar Alloh sizlarning gunohingizni kechirib jannatga kiritishni xohlamaysizlarmi dedi. Xohlaysizlarmi Alloh gunohingizni kechirib jannatga kiritishni? Ha deganda aytdilarki, "Ug'zu fi sabilillah. Bu shunday ekan, Alloh yo'lida g'azot qilinglar, jang qilinglar. Kimki Alloh yo'lida tuya o'z botalog'ini emizgulik miqdoricha jang qiladigan bo'lsa, unga jannat vojib bo'ladi dedi. Hasan hadis. Ya'ni bu hadislardan ortiq bir fazilat bo'lmasa kerakki, ya'ni buni eshitgandan keyin albatta kishi bevosita jangga qatnashishni orzu qilish kerak mo'min kishi. Ya'ni bevosita jangga qatnashishdi. Qarang, Alloh yo'lida hatto bu yerda birodarlar Allohga hamdlar bo'lsin, bitta tuya o'zini botaloqni emas, bir qancha botalog'ni emizadigan miqdorda jangga qilib kelishyapti, birodarlar. Endi soatlar soatlab jang qilayotgan birodarlar bo'lyapti. Qarang, bu Allohda albatta fazilati bu narsa. Jihodga kelmagan inson, jihod maydoniga kela olmagan inson bu fazilatga erisha olmaydi-da. <coughs> Xo'p, yana Abu Hurayradan rivoyat qilingan boshqa bir hadisda bir kishi aytdiki, "Yo Rasululloh" dedi, "Dullani ala amalin ya'dilul jihad." yo Rasululloh, jihodga teng keladigan bir amalga meni yo'llab qo'ying deganda, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Men topa olmayman" dedi. Jihodga teng keladigan bir amalni men bilmayman dedi. Qarang, vahiy nozil bo'lgan zot aytayapti, jihodga teng keladigan amalni men bilmayman. Unaqaga ilmim yo'q deyapti. Lekin hozirgilar ilmi yetib ketyapti. jihoddan afzal amallar topib beradi. Yo bu ham jihod, hozircha roza tutib ham jihod, bunaqasi ham jihod deb jihod shunchalik oson narsa hisoblab yubordi hozirgilar. Nafsim bilan ko'rsangiz ham jihod deb, endi jihodning variantlarini topib beradi sizga. Jihoddan afzal amallarni ko'p pul topib beradi. Ha qo'ying, shu mujohidga pul chiqarasiz, undan ko'ra bitta matchga pul bersangiz ham shu katta jihod deydi. Shunday qilib jihodni boshqacha yo'llarni topib beradi. Yo, payg'ambar alayhisalom topa olmayapti, qarang. Men bilmayman deyapti, jihoddan afzal amal deyapti. Va aytdilarki, ular bu kishi ba'zi rivoyatda qayta-qayta so'rashavergan shu yerda. Keyin payg'ambar sollallohu alayhi aytlarki, u bu kishi aytdi: "Hal tasati'u idza kharaja al-mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wa la taftur va tasuma wa la tuftir?" Sen dedi mujohid o'zini uyidan chiqib ketgan vaqtida dedi, mujohid o'zini uyidan chiqib ketgan vaqtda masjidga kirib dedi, shu masjidda deyapti, hech qanday to'xtamasdan, dam olmasdan, kechasi bilan namoz o'qib, kunduzi bilan roza tutishlikka qodirmasan dedi. To mujohid ana shu amaliyotdan qaytib kelgungacha dedi. deganda yo'q deganida ya'ni unga tegra amal yo'q dedi. Shunday shunaqa qila olsang, shunda teng bo'lasan bilan dedi. Nima nima shart? Kechasi bir mujohid kelgunigacha shu bir oyda kelsa tashkilda bir oygacha kechasi bilan uxlamaysiz. Kechasi bilan namoz o'qib chiqasiz, kunduzini roza tutasiz, iftorlik qilmaysiz. Shunga qodirmisiz? Shuni qila olsang, teng bo'lasan uni ajriga dedi.